tri quaronoi de la mondai gurundoi en defectita stato. Defectado de la gurundoi atingas alarman nivelon je monda scalo, cun sepdecvin el centoi de la gurundoi trafitai tra la mondo, precipe en Africo cae Asio, lau la monda atlasso pri desertigiado publicigita la dudec unuan de junio de la Centro Comuna de Esplorado de la Europa Unio. Europo ne estas sparita. Pro la demografia crescado cae la occidentigado de consum manieroi, la premo la grundoi ne cesas creski. Lau la monda atlaso pri desertigiado, sepde el centoi de super marai gorundoi jam estas defectitai. Lau la actuala ritmo, tiu quanto povus atingi nau el centoin en du Estas en Africo cae Asio che defectado de la gorundoi progressas plei rapide. Lau la centro comuna de esplorado, la situazio povus causi la delocigadon de 700 milionoi da homoi en 30 iaroi pro la mala ricigiado de la grundoi. Dec tri europai landoi estas trafitai de desertigiado. Europo ne estas sparita de tiu fenomeno. Bulgario, Croatio, Kibrio, Grecio, Hungario, Italio, Letonio, Malto, Portugalio, Rumanio, Slovakio, Slovenio kaj Hispanio jam alfrontas desertigjadon kun areo egala al ok el centoj de la continento. Lau la Europa Commissiono, la difectado de la grundoi cae la climata shangio povus causi mal altigion je proximume dec el centoi de la agrocultura productivezzo ec de nun gis 2015. Proporzio calculita ie monda scalo, sed quiu cachas fortain differenzoin inter regionoi. Malaltigio de producto quantoi povus atingi quindec el centoin en Barato, Cinio, cae sub-Sahara Africo, cun perspective timindai geopoliticae consequenzoi.